mal malprofitoi, precipe por riciuloi. La directo shangio, quio estas necessa por la protecto de la climato, productas profitantoin cae malprofitantoin. Quio exemple estas investinta sian monon por fossiliae brulagioi, tiu povus trovigi inter la malprofitantoi. Trafitai de tio tamen estas lau plei novai calculoi, unua vize, la plei riciai dec procentoi, cae tiui appena ausentos la mal profitoin. Fermi cerpeioin de nafto, carbo cae gasso, antau ol ili farigios ne plu profito donai, tio estas necessa por ambizia climato politico scribas te amo de economicistoi de la Universitato de Massachusetts en faca magazino. Sed se la fermoi al venos ne attendite rapide, tiam perdas monon ciui tiui, ciui estas investintai en tio. Inter alie, tio concernus la invest modeloin por la pensia antausorgo de largiai tavoloi de la loggiantaro. Tiu zorgo povus instigi registaroin, bremsi la directo shangion de la energi sectoro, scribas la faculoi. Por atingi la climata in celoin de la Parisa tractato, de maximume du grado e super la antau industria nivelo, necessas tamen entrepreni rapidain cae amplexain protectain pasioin. Lau taxoi, ce la monda climata conferenzo, fine de la jaro 2022, en Egiptio, montrigis che la nun tempai planoi por la protecto de la climato conducos al mondo quiu estos je proximume 3 gradoi Celsiuso pli varma pri parto de la economiae efficoe de la transiro, occupigis la teamo de economicistoi, nome concrete pri la demando, ciui posedatai valoragioi, accioi, fondusai biloi, ca tiel plu, ciui estas investitai en fossiliae brulagioi, perdus valoron pro subita transiro al renovigeblai energioi en la industriae landoi. La resulto montras che du trionoi de la malprofitoi, de taxitae 350 miliardoi da usonai dolaroi en usono, de 200 miliardoi en Europo, lau calculo, la plei riciai dec procentoi de la loggiantaro devus suferi tion. La duonon el tio ec nur la plei ricia procento. Tiel bon personoi dis splitas sia in investo tamen tre forte, cae tiel la mal profito el fossiliae investoi sumigius al mal pli ol unu procento de ilia neta bonhavaggio. Contraue al tio, circa 3,5% de la finanzae mal profitoi, trafus la pli malrician duonon de la loggiantaro. Tio estas proximume egala en usono kai Europo. Quan cam tiu mal profito pesas pli forte en tiu gruppo, en absoluta in ombroi, gine estas alta. La esploristoi taxas, che gi povus esti compensata, per nau miliardoi da dolaroi en Europo, cae dectu miliardoi da dolaroi en usono. La scienzisto eskizas tri ebla in voioin, kiel registaroi povus aciri tiuin grandain monsumoin, kiui estus besonatai por la compensado. Per imposto sur carbon dioxido, per de nova intertractado de schuldoi ce energi entreprenoi, au per modera imposto sur la plei ricciae personoi. La faculoi resumas por usono cae Europo. Ciu perdo de ricetso, ciu causas economia in malfacilajoin, povas esti compensata je malaltai costoi.